Frantziako estatuak ez du gastuetan parte hartuko, Herve Jonathan suprefetak erantzun du, suprefetaren dako baionan den dispositibo humanitarioak etorkinen kopurua baizik ez du emendatzen. Il faut prêter attention à ce qu'aucune initiative locale soit prise qui continue à alimenter ou à accroître ce flux, et notamment à euh, aider indirectement les passeurs Pausaetxia izan aintzin, 2008an jada euneko larogoiez handitu zen muga zeharkatu nahi zutenen kopurua, urte batez, Polizia dispositiboa mugan azkartuz, sortzi mila iru ehun atzerritarrer debekatu die pasaia jaz frantziak. Hervé Jonathan. Ce qui se passe sur Bayonne s'inscrit dans un processus plus large qui part de la frontière entre l'Espagne et le Maroc, qui passe par la frontière entre l'Espagne et la France, et qui continue après Bayonne sur Bordeaux et sur Paris. Hortako, Bayonan hartu den erabakia, etzaio egokiai duri suprefetari. Il n'y a aucun intérêt, au sens de l'intérêt général et au sens de ces personnes, à ce qu'on facilite leur euh, transit par le Pays Basque pour qu'elles se retrouvent quelque part dans des camps sous les ponts à Paris. Zer nolako solasaldi mota duten gai hortaz, Bayonako Auzapesa eta Euskal Elkarguko lehendakariarekin galdegin diogu suprefetari. Euh, lorsque nous avons des divergences, euh, nous en parlons sereinement, euh, nous essayons de les résoudre. Et lorsque nous n'arrivons pas à les résoudre, ben nous continuons à travailler sur d'autres sujets, pour le bien commun et l'intérêt général. Asteko Jean-René Txegaraik badaki orain Frantziako estatuak eta departamenduak ez dutela dirus lagunduko, espero du eskualdeak parte hartuko duela, Horroit, irurogoita ama bost milako bat euro ezartzen dutela Euskal Elkargoak eta Baionako erriko etxeak hilabete guziz, Baionatik pasatzen diren migratzaileen aterbetzeko.